Já, góðan daginn kæra hlustendur, þeir eru að hlusta þáttinn ESB eh, e Nei eða Já, 9. september árið 2010. Gæsti þáttarnar sér í, í dag eru þingmenninir Ragnar Elín Árnardóttir og Valgeri Björndóttir. Og verið velkomnar í þáttinn. Takk fyrir það. Og eins og venjulega þá viljum við byrja þáttinn á því að hérna, spyrja ykkur svona út í ykkar afstöðu til Evropasambands aðeldar Íslands og byrjum kannski á þér Valgerur hvernig myndaðist, hver er þín afstæð og hvað svona reyði mestu um það? Anna? Ég er nú verið þeirra skoðanar í voðlega mörg ára orðið að, að við erum heima í samstarfi Evropaþjóðana og það er fyrst og síðast út í tíða þetta er samstarf líðræðisvíkja í Evrópu það er það sem sagt basirast þeirra viðskipti basirast á, á markas Eh, þjóðfélagi og eh, Evrópusamvinnan hefur, hefur verið orðið Evróputjónum til mikils góðs í efnaðarslegu tiliti mm. og ekki síst að þá hef ég litið til þess að, að Európusambandið eða efnaðarsbandalegi eins og hér það var stopnaður á 1957 að, að eh, þá var það fyrst og fremst til að tryggja fríð og frelsi í Evrópu og það eru hugsunir sem að, að mér hugnast mjög vel og þegar að það að ekki hefur gagnast þjóðunum í þeirra efnaðslífi að, að þá finnst mér þetta að vera félagskapur sem við ættum að vera hluti af. Mitt, takk fyrir það en, en Ragnar Relin, hver er þín afstáð og hvað er þið henni? Ég hef verið og er andvig uh, aðild okkar að Evropasambandinu og, og ég hef komist að þeirri niðurstöðu uh, eftir vandlega yfirlegu og, og verið að fylgjast með þessum málum um, um árabil uh, einfallega með hagsmunamatti mm -hmm. og ég er rétt eins og svo flokkur sem ég sitt á alþingi fyrir, sjálfstæðarflokkurinn höfum farið í gegnum þetta uh, margóft og, og síðar, eh, síðast núna eftir fórum ítalega í gegnum að alla þessa þætti eftir bankarhunni og endunjum það hagsmunamatt að, að fenginni þegar allt er vegið og það samstarf sem við erum í núna uh, í samningnum um Európska efnaðsvæði að þá séum við betur, okkur sé betur fyrir komið fyrir utan heldur en innan sambansins vegna sérstaklega uh, okkar fiskveið hagsmunna og, og einnig eru, eru þættir eins og, og uh, landbúnaðurinn mm -hmm. síðan finnst mér og hefur fundist uh, lítil þjóð eins og Ísland sem að uh, á í góðu samstarfi við Európu í gegnum, gegnum mm -hmm. eða e samningin við eigum að nýta, heimurinn er alltaf stór og við erum alltaf lítil, mhm. við verðum ekki þannig innan Evropasambassins að, að við fáum þar uh, miklu ráðið og þá er ég ekki að segja við, við eigum ekki að vera í allþjóð samstarfa því að við erum svo lítil og við ráðum engu. Er ekki, þetta er ekki, er ekki út frá þeirri fórsöndu held, heldur það að mér finnst tækifæri okkar liggja miklu víðar heldur en bara þarna. Já. Við eigum að, að halda áfram að, að gæta okkar hagsmenn og ég er þeirra skoðunar að við gerum það best sjálf uh, í góðu samstarfi við Evrópu áfram, í góðu samstarfi við Bandaríkinn og önnur þau ríki sem að, að, að eru okkur ná, nær og fjær og þess vegna hef ég talið og lít svo á að, að okkur sé betur fyrir komið fyrir utan um, aðeins vegna þess að við valgerirum eins og þú heyrir kannski ekki alveg samála um þetta mm. það sem að mér finnst svo ágætt við, við afstöðu valgerðar er að þar heyri ég í hennar skoðun og við höfum oft, oft rætt þetta í, í þingsalunum að valgerður er sannur Evrópusinni hún hefur þessar hugssjónir, Evrópu hugssjónir sem að mér finnst oft vanta í þessa umræðu það er það er, það er hjarta í, í, í skoðun valgerðar sem að mér hefur fundist vanta í allt þetta ferli og alla umræðuna alla vinnuna fyrir aðeldur umsóknuna og ég tala nú ekki um núna eftir, eftir umsóknuna þannig að, að þó við séum ekki sammála þá byrjir virðingu fyrir, fyrir skoðunum valgerðar og, og, og tek hana sérstaklega og ég held mér að ég hefði sagt þetta eitthvað tíman í, í þingræðu að, að, að þetta, þetta er einlag skoðun og, og ég verði hana þó ég sé ekki saman mm. Já ég er náttúrulega ekki hvort ég að segja þakkar hósið eða <laughs> hvernig, hvernig ég var þetta en, en, en ég vil sko benda það því að Ragnar eh, Elín tekur eh, talan um það við sem lítil þjóð og, og eh, okkur sé þess vegna, hún segir við erum með samningi, ég ætla að fá aðeins að koma því og eftir en eh, og, og við Að, þess vegna sé okkur best borgið í, í allþjóðlegu samvinni við marga þjóðir, við við Evropasambandi, við bandaríkin ég er alveg samanlega því að við hefum að hafa, hafa hérna, samband sem mest á alþjóða vettvangi e, ég, nú er það svo að, að meðal Evropi þjóðana og það er til í mörgum bókum, mörgum bókum og mörgum, mörgum svona kannunum sem gerðar hafi verið að það eru minnu þjóðnar og það eru litlu þjóðnar sem telja sig hafa hafa haft mestan hag af því, ekki bara efnarslegan, heldur líka í stuðningi við það sem að þær er að gera í, í öðrum efnum, í, nú, já, í öðrum efnum að það, þær telja sig að hafa haft mestan hag af þessu Evrópusamstarfi. Vegna þess að það er svo að þegar fólk tala saman að þá, þá kemur það sjónamiðin sínum á, á framfæri og og eh, ég held að það sé nú svolítið sko vemmilegt og væmið að kalla, kalla þetta svona eins og í fjölskyldu en það, en það er sam, samt sem á þetta að þjóðunar innan Evrópusambassins þar eru saman í félagi kannski og tillundum eh, getur við talað um fjölskyldu og, og það er standa hverjum með annari, það er hlustað á þá minni og, og þau koma sínum eh, málefnum á framfæri Hvað var þar Evrópu EES eh, e samningin, þá vil ég nú alls ekki gera lítið úr honum, það er mjög merkilegu samningur og, og vantarlega merkilegasti samningur af allþví að vettangið sem við hefum gert eftir að við gengum í NATO árið 1949. Og uh, hann hefur einst okkur vel. Hann er hins vegar staðnaður og, og það, við, það, er, það, er alltaf, það er alltaf ný verkefni sem taka við innan Europasambansins og, og, og EES-samningunin e reyfist ekki með honum, hann er ekki lifandi, er ekki lifandi samningur. Það háur okkur held ég, það sem meira er og aftur segi ég vil ekki gera lítið úr þessum samningi að það er það að við erum aldrei inn í herbygginu þegar ákvarðanir eru teknar og það skiptir mjög miklu máli að vera við borði þegar ákvarðanir eru teknar. Við komum alltaf eftir á og tökum yfir það sem að, að Evrópusambandi hefur ákveðið. Við komum vissulega að á, á fyrsta stíi mm -hmm. í tæknilegum undirbúningi vissulega en þegar einn pólitíska ákvarðanir tekinn þá erum við ekki við þína endanlegu afgriðslu máls erum við ekki En Valgerður, um, bara svo ég spyrja, er, er líklegt að við myndum hafa mikil, mikil áhrif? Já, við smátur? höfum náttúrulega það meiri áhrif að við erum inn í herbygginu og það skiptir miklu máli. Mm. Það skiptir miklu máli þegar fólk tala saman og er ákveð eitthvað, hvort þú ert við borðið mm. eða ekki. Það skiptir höfu máli. Auðvitað eru við lítil þjóð auðvita er það þannig á Evrópu þinginu hefðu við, ég held að séu 7 þingmenn eða eitthvað svo leið 0,6% og ekki 0,6% átkvaða það er alveg rétt en ég minna það er mjög meira með okkar hefðutölu heldur en til dæins uh, eh, þjóðverðar hafa með við sína jújú, jú, rétt og, og hérna sko en við erum inni mm -hmm. og við höfum eitthvað að segja við og við getum talað En við myndum þá forna til þess að fá þessi áhrif þá myndum við forna öllum yfir á rétti yfir, sem við höfum óskoraðan í dag yfir ákunnum öðlundum Nei, nei, er það, það er ekki það er, það er um það sem er verið að semja Já, okay. Þess vegna er verið að semja Þannig að hugsanlega höldu og við því og, og það hafa verið það eru í, í tí, þeim samninga viðræðin sem eru að fara á staða þá, þá lísti ytterkisræður að því yfir í í eh, ræðinni sem að hjælt hérna á ríkjaráðslefni þegar það er ákveðið að, að hefja viðræði við, að, við okkur að fara að stað með þær og að, að hérna að þá lýsir hann því að til dæmis eins og í sjárútveginum að Og, hann, og, og það mjög, sko við skulum aðtöða að það skiptir miklu máli að, að okkar fiskveiði efnaðurslöksa hún skaras hverki mm -hmm við aðra lögsögu hverki, Nei. þannig að það er, það er ekkit óæðilegt að leggja upp með það og, og, og, og bara, ég bara get alveg séð fyrir mér að það geti staðist að við að þetta sé bara okkar sjálfstjórnarsvæði vegna þess að við verðum átt okkur á því við verðum átt okkur á því hvernig hlutinir hafa þróast innan Evrópusamfélags og við verðum átt okkur á því af hverju er samiðli fiskveiði stefna í Evrópusambandinu það er vegna þess að allar þjóðunar innan Evrópusambansins eru sem koma að sjó mm. að þær eru með saminlega fiskveðlagsög með einhverjum öðrum Sam, ríkum já, samlegjandi og, og, og skarast og inni og ég veit ekki bara hvernig en allar flökkustofnarnir, þeim myndu já, já, ég er alveg makrillin og loðnan og síldin já, já, það er alveg rétt 30% okkar aflaverðmætt í dag já, já, ég menna, en við erum það eru flökkustofnar í dag og við þurfum að semjum það í dag og við myndum þurfa að semjum það þá og, það, og hver er munurinn á því að semjum það innan Evrópusambansins eða, eða svona ég meina auðvitað þetta þarf að semja um Hva, það er alveg harðið er, Erstu samála þessu Ragnhjóður Elina? Það er nú svo margt sem að er búið að hérna, koma hérna fram að ég er búin að skrifa, búin að skrifa lista Nei, mér langar aðeins, áður við förum úti að því, ég veit að við munum ræða mikið um, um fiskveiði uh, eh, málum. Þá langar mér aðeins út af því sem að Valgeri saði hérna um, um EES-samningin mm -hmm. og aðkomu okkar og röddina og, og, og þau málöfnum. Og hann e e er ekki lífandi. Að EES-samningunum er ekki lífandi. Ég er til dæmis ekki sammála því og ég hef eh, setið, fundið eh, hérna, eftirnemdana, eh, samílu EES-nemdana þegar mm -hmm. ég mhm. var aðstofamæður á þeirra og varð mjög hissa því ég sótti þessa funda sínum tíma mm. hvað Evrópusambansmegin var mikil jákvæðin garðið eða e samningsins og eins og ég hafði heyrt uh, því haldið fram í svo mörg ár í fréttum að eða e samningurum væri að, að, að döða komin komin að fótum fram mm. að það væri ekkert lífið honum það, það hérna, Evrópasambandi nettiðu sig ekki Þannig og, það er ekki þín reynsla Nei, í þessum uh, fundum og, og þessari uh, mínum tíma þegar ég var í auðarriksræðundinu mm. það var alls ekki þannig og menn voru bara þarna með sammeilegt verkefni og voru að finna út úr því þannig ég er ekki, ekki samálað því og ég held að sé áhugi, það getur vel verið að það hafi breyst núna þegar við erum komin í aðeldaferðli ég skal ekki segja um það en það er margt breyst en hins vegar uh, varðandi aðkomu okkar að uh, lögjöfinni mm. þá er ég nefnilega ekki samálað því að hún muni koma til að breyta svo mikið vegna þess að það er ekkert í EES-samningnum sem að hindrar okkur í því að taka meiri þátt í mótun gerðana á frumstíði. Já, eins og hún sagði frá. Já, en, og, og það getur vel verið að sé te tekin pólitísk ákvörðin eitthvað staðar, en ég leiði mér að fullera það að það er ekki alltaf sem að hún er tekin eitthvað formlega við eitthvað borð. Við vitum alveg nákvæmlega hvernig, hvernig þau, þau gerast á eirinni og við vitum líka, vegna þess að auðverkismálanemdin á síðasta þingi fór meðal annars og hitti uh, Eh, norsku utarikismálunendina mm -hmm. og við vorum, við skrifiðum um svo nefnd sammeila stóðaskýslu um uh, meðferð ES-mála á alþingi og hvernig við getum bætt það vegna þess að frá 91 þá hefur aldrei verið framkvæmt það sem að upp var lagt með að við erum allt og mikið að taka yfir gerðir, taka yfir eh, reglur, mm. beint hrátt frá Evrópusambanduna án þess að það fari í gegnum allan þann prósess sem að við höfum formlega en við höfum bara ekki fyllt í eftir og ég er þeirra skoðunar að þetta sem slíkt mun ekki breyta svo mikið við það að við myndum ganga í sambandi mm. vegna þess að þetta er held í fyrst og síðast bara praktist vandamál fyrir okkur mm. við erum fá, við erum smá og við þurfum að forgangsraða og það er það sem við höfum gert, við höfum einbytt okkur ákveðnum álaflokkum og það er það sem að, að, að hefur hindrað okkur í því að taka þátt eins mikið og hafa jæfn mikil áhrif. Við sjáum að norðmenn eru miklu virkari í þessu. Þeir eru miklu virkari mm. og þeir hafa komið að aðtöðsendum mm. og miklu fyrirstegum mm. og við erum að njóta góðs að við fáum aðstóð frá þeim að ymsu leiti. Mm. en, hérna, en þetta held ég að við þurfum bara að gera sjálf og við þurfum að gera fyrst áður en að við höldum lengra síðan ætla ég að því að það er að fá mig hérna smá vasklas að leipa valgerða aftur og mér langar til að koma aftur að sambandi við hérna fiskveistjórnum Já, sko ég með fullri virðingu fyrir Ragnir Helinu og, og að það held ég að sé nú svolítið mörg ár sem nú er ég þetta ekki samt Já en það er sama, mörg ár þar og undan hafði þessi söngur ómætt Það hefur mjög margt, margt breyð síðan þá og, og, og það sem gerist að þeim lengra sem líður frá því að eða samningunum að gerður, þeim sem sagt þeimun meira breytist Evrópulögjun og það eru svo margir þætti komnir inn í Evrópulögjun en núna sem ekki er ég að e e samna. Getur þú nefnt dæmi fyrir okkur? Já, það er dæmis, það er, þar er, þar er, nei, má ég, má ég halda áfram? Jú, með það sem ég var að segja. Gjáðu okkur dæma þessum þetta sem að... Já, ég, til dæmis að nefna um, umhverfislaugjöfuna, hún hefur mm. breyst mjög mikið og það er bara hlut af henni sem eru inni í EES samningnum. Síðan, þeir, síðan er, er ESB að, að sitta á alls konar ykkur áallanir og þetta og, og, og útfæra til dæmis eins og þessu lögjum mm. og, og við fylgjum ekki. Síðan viljum við kannski... Af hverju fylgjum við ekki? Af því að, að, af því að þessi hluti er ekki inn í samningnum um EES vegna þess að hann er gerðið 1994 En, en við gætum það við vildum er ekki Nei, bara eigin frumkvæði Við getum kópura lögin Getum við ekki afrita lögin Jú, en við, við viljum kannski ekki taka lögjum upp nákvæmlega eins og hún er vegna þess að við viljum sagt, koma þar einhverja að og við viljum, við erum ekki núna til dæmis í þessum efnum, þá erum við ekki einu sinni sko kalluð inn á inn á sérfræðingafundina í, í En, en miskiljið, er þetta ekki þá um lög sem munum gilda bara Evróp, Evróp, Evróp, Jú, en, en ekki hókur sko en, og viljum við nokkuð vera Þau snerta inn í það sem við erum með hér löglegt og síðan þannig að þetta, þetta, er, þetta, er, þetta er sko ferill, það er ekki stöðnum, það er það sem ég er að reyna að segja okay. og, og, og, hérna, og þá kemur fólk að því að að, að að það er kannski einhver áallun eða eitthvað sem að, sem að þarna er og, og við vildum kannski í, í einhverjum tilfellum taka yfir en þá er þá hérna þá er einhver, þá eru menn ekki tilbúinu til að að sveia neitt þar að vegna þess að menn eru búin að vera í samninga viðröðum við 27 þjóðir mm. og þá eru þeir ekki tilbúinu aðlega meir fyrir eitthvað sem er fyrir utan Nei, eðlilega. Nei, já, eðlilega. Þannig að, að þú veist, þannig að þetta bara, þú, þú skalt bara tala við vegna þess að ég kann þetta ekki nákvæmlega í smáatriðu núna vegna þess mm. að það er með mig eins og, eins og Elinu, sko, það er svolítið mörg ár síðan að ég var alveg á kafi í þessari, mm. í, í þessari en... Evrópu löggevallir sána, en, en við þetta vann ég í átt ár, sjáðu. Mm. Þannig að ég veit alveg nákvæmlega, ég veit alveg nákvæmlega hvernig hvernig þetta gerist og, og, og af því að, af því að uh, Ragnar Elín myndist hér á myndist á, á það að við getum gert miklu meira á tæknisinu þegar við erum undirbúið að lögjuna þar er ég en hérna, að ég er hann hjartalega sammálinn um það við gætum gert miklu betur en það kostar tíma, það kostar pening það kostar mannskap sem við, við já, já, en við erum sammálinn um það, við gætum gert þar miklu betur hins er, mm. er það ekki rétt að það sé ekki eitthvað til að tekið pólitísk ákverðin vegna þess að það er Nei, engin... Nei, ég sagði það ekki. Ég sagði ekki að hún væri endilega tekin við borðið. Er, það er búið að það, við vitum nei, alveg hvernig það er allt, það, er, það, sko, það kemur ykkur laggjöf hún kemur frá Evrópusambandinu hún fyrir eh, frá framkvæmtastjórnini hún fyrir gegnum eh, alls konar mulningsvélar og það sem að Þar sem við höfum aðgang? Nei, þar sem við höfum nefnilega ekki aðgang vegna mm. þess að við höfum ekki aðgang nema þegar að framkvæmdastjórnir er að undibúa sína tillögur. En það hefur, það hefur nú verið koma... alveg viðgengið, það við hefur alveg viðgengist að í málefnum sem við höfum sérstaklega sérfræðþengingu, til dæmis í sjárutusmálum, þá hafa íslenskir embatismenn oft verið kallaði til já, og þeir eru að... Til að vinna með framkvæmdastöðum. Já, en þetta, á, það, okkar fólk er ekki í einhverju vakumi og er ekki að tala við Evrópu. Það er það sem að mér finnst vera svo mikil miskilingur þeirra sem að vilja ganga inn í, í Evrópusambandið. Það er eins og núna séu við bara eitthvað staðar algjörlega í burtu. Nei, ég var ekki að segja það. En, en einn sem er langar að... Það er það sem að ég er að um- upplifa að, að hérna, mér, mér þykir alltaf þetta vera svona viltu vera í samstarfið við önnur í geða ekki Já, og þetta er, er ekki sett hann upp í mínum huga en, vegna þess að þú getur verið góður afrópubúi án þess að vera uh, í, í, endilega í Evrópusambandinu og við getum átt hér eftir sem hinga til gott samstarf og samvinnu við Evrópu jafnvel þótt að við göngum ekki inn En eitt af þeim málum svona, svona já, skiptið um umræðinu, eitt af þeim málum sem mjög verið umræðinu nýlega er sko ferlið hvernig við komum staði í hvað okkur stendur til bóða þarna og menn náttúrulega segja það er alveg ágætt að kanna hvað er í bóði og allt slíkt en nú eru menn farin að halda því fram og að, eh, með einhvern rökum að hérna, við séum í rauninu komin að fulla ferði aðluna ferli án þess að þjóðun sé búin að taka ákvörðun þjóðun, sko, tingi tók ákvörðun að það að kanna Við kynna okkur inn áttur Já, gæri hlustendur Þið eru að hlusta á þáttinn ESB nei eða já 5.9. september og gesti þáttarnas í dag eru þær eh, þing þingmennir Ragnhildur Elin Ardaldóttir og Valgerður Bjarnadóttir Nú, við vorum að ræða hérna fyrir auðvilsingalíð þá vorum við að ræða ímislegt svona eitthvað skoðan á því hversu við ættum að ganga þarna inn og, og slíkt en svo eru hérna kannski við vorum að fara að velta fyrir okkur þessum er ferlið og þá umræðu sem hefur orðið um okkar aðeldaferli og hvað það sé statt og hvort það sé í raun orðið aðlunaferli bara svo ég byrja á, á þér Ragnar Já. Elin þetta er mikið til umræðu núna og, og ég held að við verðum að, að byrja á, á byrjunni að, að Evrópusambatið þegar ríki sækjur um aðelda að Evrópusambandinu þá gengur Evrópusambandið út frá því að ríkin vilji verða meðlumir af Evrópusambandinu en svo pólitíska staða er ekki hér innanlands eins og við þekkjum að hér var farið í þennan leiðangur uh, í fullkomni anstöðu við annan stjórnarflokkin sem, sem liður í eitthvað konar uh, ríkistjórnar sáttmála, ríkistjórnar myndun mm. og með afskaplega vikt bakland og það er það sem við höfum gaggrind og höfum gaggrind alveg frá upphafi og þess vegna þegar við greittum atkvæðu um þessa tillögu á, á alþingi á sínum tíma þá lögðum við sjálfstæðismenn til vegna þess að baklandi skorti, pólitiska baklandi mm. skorti mm. og allir vissu það að þjóðum fengi þá að velja Já að kjósum það hvort að við ættum að fara í þess að viðræður eða ekki og það var e, felt á þinginu og, og mönnum þótti það að var hjákvöldlega tillaga við vissum ekki hvað við verum að kjósum og allt slíkt þetta er ekki þessu umræðu mm -hmm. svo hefur það náttúrulega bara komið í ljós að anstæðan hefur vaksið og ágreiningurinn innan annar stjórnumflóksins hefur, hefur aukist mjög mikið þannig að, að pólitiska baklandi er orðið mun veikara mm. en það var og var það þó veikt fyrir og þess vegna kemur þessi umræða núna vegna þess að auðvita þarf ríki að taka þátt í ákveðinni aðlugun vegna þess að Evrópussambandi gerir ráð fyrir þessari fósöndu að, að ríkin ætti sér þarna inn og þá er á leiðinni markaðar ykkurar vörður, það er verið að loka þarna ákveðinu köflum og á, ákveðinu hlutir þurfa að vera búnir og sérstaklega þegar kemur að, að landbúnaðakerfinu, mm -hmm. að það þarf að setja, setja fót nýja stopnarnir og það þarf að breyta talnafyrirkomulagi hlutir sem að þarf uh, sem að kosta uh, mikla fjármunni og við höfum farið gegnum, gegnum þessa kostnæðaliði mikið á, á tinginu mm. þannig að, að ég er samfærið um það að þetta ferli er miklu meira aðlúnaferli heldur um sam, samningaferli og það sem við höfum verið að kalla eftir uh, til dæmis í auðværiksmálanemdini er að fá upplýsingar um það er þetta allt saman einhver hluti sem við þurfum að vera búin að ljúka hvaða hlutir eru það, við hefum fengið nei svör við því að það, það er ekki allt sem að þarf að ljúka þá vil ég bara fá að vita það eru þetta, eru þetta liðir sem að það, við fáum þegar við, við greiðum um þetta atkvæði þessu þarf að vera lókið, þessu þarf að vera lókið en getum við verið vissum að, að því verði að það verði ekki allt komið á, á flegiferð þegar svo kemur að þjóratkvæðagreislunum þá og sagt, já við erum nú búin að fara hér í, í mikla breytingar og það er búin að leggja þetta mikla fjármunni og þannig að til þess að nýta þá fjármunni þá er náttúrulega, eh, gefur það auðvitað leið að það er best að, að samþykja þetta. Mm -hmm. Og það var mjög fróðileg fyrirspurt frá einum stjórnar, stjórnarliða til eh, ráþæra í ríkistjórnarni í dag á þinginu, mm. þar sem að, að þingmaður samfélkingarinnar spurði landbúnaðar ráþæra, sjárulds um þessar svokulluðu IPA-styrki sem hafa verið mikið í, í, í umræðunni mm -hmm. og það eru styrki sem Európa Samhættið er að veita til þess að, að fjármagna í rauninni ymsar breytingar og greiða fyrir þeim breytingum og aðlugun sem að, sem að þarf að fara, verða áður en að, að til aðildar kemur undirbúningu aðlugun og, og hún spurði sem sagt uh, ráþara að þessu hvort það væri virkilega svo að það væri rétt að, að sjáurðus ráðunitið, sjárúts- og landbúnaðaráðunitið og bændasamtökin hefðu eh, ekki sóttum eða aftakkað að taka þátt í þessu og ráð þeirra svaraði því til að, að hann vissi ekki um bændasamtökinu en, en ráðuniti hans væri ekki búið að, að hefði ekki sótt um neina mm. styrki og ætlaði ekki að gera það mm -hmm. þannig að þarna er bara svo ég, svo ég ljúki þessu þarna er grundvallar ágreiningur mm. grundvallar ágreiningur og við erum ekki það, við verðum ekki e, við leiðum þetta ekki til lykta fyrir en að þessum spurningum sem við erum sífælt að, að spyrja mm. hvað er það sem að þarf að gera áður en að það er gert mm -hmm. Já, mér langar nú fyrst mér langar nú fyrst til að, að sko tala um eh, um hérna hvernig ákverðinu var tekin um að hefja aðild það var allting Íslandinga mhm. sem ákvað það í atkvæðagreyslu og allting Íslandinga falið ytterrikisráðura og ytterrikistjónustunni að semja fyrir hönd e, íslensku þjóðunar um aðild að mm. Europasambandinu. Rétt. Sá samningur verður síðan borin undir þjóðaratkvæði. Það er engin ágreiningur um það neinstöðar. Það er, það er, það er, deilda, það er deilda meiningar um það hvort að hvort að það sé bindandi þjóðratkvæða greiðsla eða ekki? Það, það er alveg klart að það er ekki bindandi þjóðratkvæða greiðsla. Að því leitinu til, að því leitinu til að stjórnskipulega getur hún ekki verið bindandi nema að það verið búið að breyta stjórnaskráni þegar að, að það verið gert. Hins vegar þegar þessi kostning fyrir fram. Það er, það er enginn það er engar deilur um það það er alveg ljóst að við getum ekki haldið á Íslandi bindandi þjóðratkagreislu vegna þess að stjórnarskrafun leifir það ekki og við förum eftir stjórnarskanni þess vegna verður þessi atkvæðagreysla ekki bindandi mm -hmm. hún hlýtur hins vegar að verða ráðgjafandi og ég tel að til dæmis eins og fyrir mig að þá er hún bindandi þannig ef að, ef að þjóðin myndi fella í atkvæðagreyslu þennan samning sem að ég hef nú sko trú á að muni ekki gera en segi mig mm -hmm. að þá tel ég hana bindandi fyrir mig. En ef þetta fellur já, með einu prósendi? Já, já, þá tel ég hana bindandi fyrir mig okay. vegna þess að, að ég, mun, að ég, mun, ég mun líta þannig á. Mjög gott að heyra en, það. En við getum ekki, við getum hins vegar ekki verið með bindandi þjóðratkagrisli vegna þess að stjórnarskrafan bannar okkur það. Svo leiðis að við skulum nú fyrst... Bara, bara spyrja einu, skul, einu, einu þér, þér ber skilda til að fara eftir þinn einn samfæringu við atkagrisla. Já, ef að þjóðin er búin að, ef að þjóðin þjóðin er búin að fella samning mm. þá tel ég, þá mun ég þá bara lít ég þannig á að þjóðin, ég, ég hef mælt fyrir þessu ferli Já. ég greiti atkvæði með því á alþingi í fyrra mm. ég sagði þá að þessi samningur er því borin undir þjóðina mm -hmm. og þá mun ég telja að ég eigi að hlýða þessari þjóð minni Góð. þjóð Mjög gott það er, það er bara þannig sem að það er bara þannig sem ég líti á Já. síðan með sko með hérna þetta með aðlugunaferlið og, og þetta er ekki samlinga viðrað þetta er aðlugunaferli sko hérna Ragnar Eilin kallar þetta grundvallar ágringi minna það er alveg sama að hverju við komum í Evrópumræðinni að, að menn segja alltaf þetta grundvallar ágreiningur En í þessu tilfelli? E, í þessu tilfelli að þá er, myndi ég nú bara frekar vilja nota orðið útúrsnúningur, þú fyrirkjöfur. Nei, við erum út af hverju þá? E, út af því að það er náttúrulega alveg ljóst að þegar að, þegar að samning, sko, við, við munum í alls konar málum, munum við semja um, um einhverju hluti í þessum samningi. Mm -hmm. Og það hlýtir náttúrulega verið alveg ljóst að þegar að, þegar að við ætlum að gerast að, og við þurfum að breyta einhverju hér, hér á landi sko. öruglega, öruglega. Mm -hmm. við mhm. getum ekki samanlega um það og þegar að samningurinn tekur gildi mm -hmm. þá verðum við þá verðum við náttúrulega að hafa gert þessi breytingar sem að þarf að gera ekki rétt? Eh, ég, ég veit það ekki Já, ég minna að, sko Ég finnst það eiginlega ekki hægt að gera á þeim degi, sko Það hlýtur þá hefjist vinnan, sko Leð mér nú aðeins að Þú spurðið mér, sko Já, en, en, sko <laughs> Þú, sko, ég var bara búið með helmingi Ég minna að þú myndir yfirleitt líta þannig á Ef við gerum samning okkar á milli Og að þá Og ég segja, þegar að, þú veist Ég skal vera í rauðum kjól þegar þetta gengur í gildi þá finnst ég náttúrulega að ég eigi að vera í rauðin kjóla á því balli ekki rétt ef að við genum samningum að fara á, á ball og þá á ég að vera í rauðin kjóla mm. ef að ég sko að, eða, eða hef ég sögma pandir sögmastof í móli en ekki veri, þó fyrir en eftir samningi nei, að ég geti verið í rauða kjólnum já, já. Ha, Jú, þegar, ég skil, þegar þetta balli kjóla, hefst ég skil alveg kjóla samningunum og þess vegna segir ég það að, að hérna að að við klárum samningavirðaður og þá verðum við að geta sagt þetta á að vera svona, svona og svona og svona síðan en samningunum þarf ekki að gangi gildi fyrir einu eða tveimur árum eftir að við samþekjum hann og þá En við þurfum að vera búin að segja hvernig við ætlum að hafa þetta. Mm -hmm. Og þess vegna getur við kallað það það er ekki aðlunaferlið, þá hefst aðlunaferlið eftir að við samþykjum samningin og þanga til hann gengur í gildi en og sjáðu til dæmis ja. annað að það þurfa 27 Evrópuríki 27 ja. þurfa að samþykja samningin eftir að við samþykjum hann það og það náttúrulega tekur tíma þannig að það er alveg ljóst að þegar við komum og segjum já við ætlum á ballið mm. að þá líður langu tími til að sauma kjólinn og það er það sem að þessi aðlugun er um hún er um það að sauma kjólinn eftir að við höfum samtíkt að fara á ballið Það ragnir, ertu samanlegaðis með kjólinn og ballið? <laughs> Ég skal alveg fara með þér á ball og við skulum báða verið rauðum kjól en, en, en hvar það ball verið haldið þar eftir annar mál en þú andmalli því að þetta væri grundallar ágrunningur en ég, þar er ég grundallar atriðið með ósamalega vegna þess og tek dæmi af þingmanni, vinsir Gretna, sem að samþykti það að fara í þetta ferli, Ögmundi Jónasson, hann hefur sagt það, hann samþykti ekki annað en að fara í viðræður um það hvort að menn næður saman ekki í það að fara að, að aðlagast að einhverju veruleika sem að hann vildi uh, klára, það, það ferli. Og er ekki þannig í núri þegar þeir voru að Eh, semja, það voruði bara semja og það hóst engin aðlögun Nei og það var fyrir að daga allra þessara sjóða en, voru, bara, nei, en líka bara aðeins út af út Nei, leið mér aðeins, nú ætla ég að fá, fá að klára því að ég hef hérna, hallar aðeins á mig hérna en allt er góð Þjóðaratkvæða Greisla Þú heldur hér langaræð um það að þú munir alltaf taka marka á þjóðinni það sem að var ekki sett inn í þessa jöfnu alla saman var hvernig á þjóðaratkvæðagreyslan að vera, hversu stór þjóðarinn, hluti þjóðarinn að þarfa samþykja, hvernig framkvæmdina á að vera og það er mjög mikilvægt mm. vegna þess að, að, að við getum verið með þjóðaratkvæðagreyslu eins og til dæmis tökum flugvallakostninguna í Reykjavík. Samþygt, Reykjavíkingar samþyktu að, að taka flugvallin, að flugvallin fær úr vastmyrni en hvað, það voru 22% borgarbóð sem tóku þátt og það var mjög mjótt á munum þannig að, að mikill minni hluti Myndið þú vilja borga... aukinn meira hluta til þess að minga svona fullveldi? Já, ég myndi vilja... Fullveldi afsalins og þarna veri? Já, ég myndi vilja og þetta eru hluti sem að þurft að fara mjög vel í gegnum og svo finnst mér líka aðdeklisvert hversu mikla virðingu valgerðu ber núna fyrir þjóðaratkvæðagreislum þegar við erum nýbúin að fara gegnum þjóðaratkvæðagreislu hérna í sambandi við æsef samningin sem að, að, að samflokksmenn valgerðar hafa kallað uh, málamynda, kostningu og, og, og hérna ég man ekki öll þessu orð sem að meðlans hafa komið fram hjá uh, kollega mínu, þínum þingflossformanni þar sem að er algjörlega því snúið á kvolv að, að þetta hafi, verið, hafi ekkit verið að marka þetta, þetta var markleysa þarna var, voru 99% þeirra sem að tóku þátt menn geta svo sagt, þeirri þá að fylta fólki sem satt heima, en það er akkurat þetta þannig þjóðratkvæðagreyslu vil ég ekki um Európa saman. En þjóða, það er alveg ljóst að þjóðar, þjóðin hún <clears throat> seldi þennan samning eða það var ákveð þarna í þessu æsef, ég held nú ekki að við ætlum minni það Nei, ég er að taka það sem dæmi um þjóðratkvæðu. Ég er um að tala um æsefið eða þú vilt, en, en, en sko, það er alveg ljóst að, að hérna, þau lög sem við samþýttum þarna á alþingi, eitthvað meiri hluti alþingi, samþýtti í 29. eða 30. desember eða hvaða var, að þau voru fælt í þjóðratkvæðagreysli. Mm -hmm. Það er alveg ljóst Mm. Þau eru ekki gildið. Já, okkur halda, halda þá samflagsmann þínir fram að þetta sé maklust? Þú verður að tala um það við þá, en þú veist það hins vegar jafnvel og ég að þau lög voru fælt og þau eru ekki gildið mm. og þess vegna eru er núna í gangi, heyrði ég í fréttum að það hefði verið ykkur í fundir, var það ekki í síðustu viku eða eitthvað sem leysum að reyna að halda áfram með þetta hræðilega æsæmál en, en af því að við, við varum verið að tala um þjóratkvæðgreislur þá, þá er það nú svo að að alþengi samþitti líka á síðasta þingi eða sem sagt í vetur þá samþitti að lög um þjóðratkvæðgreislur mm. og það var eftir þeim lögum sem að þjóðratkvæðgreislan í mæsi fór fram mm. og hún er mjög einföld það er bara þjóðratkvæðgreisla og meiri hluti atkvæður aður Engin skilir þau um táttöku Engin skilir þau en, en þá verði ég að segja ef að fólk ef að fólk les til dæmis um þetta hafi verið skri, sko, skrifaðar sko, marga læriðar ítgerðir sko, um, um, um hvernig ná að hafa þjóðrætka greiðslu og hvort að það hegi að vera einhver, einhver hérna, minni hlut eða sem sagt eigur já hvort það er verið að auki mér, já ég minna það er eitt, við ákváðum að það er það ekki en ég minna það er alveg, við ákváðum þá þinginu að við þjóður að hvað grísla þá er það ekki aukin meiri hluti en á himbóina þá, þá er það, þekkist það eitthvað starf þú veist að, að það verður 30% að taka þátt eða 50% eða eitthvað, eitthvað sem verður að taka ekki, þátt en það tekkist, jújú, mm. það tekkist mhm. vissulega. Sérstaklega aukin þar sem að tala um fullöldisafsal, en það ekki? Eh, eins og þarna væri já, er, þá er það í þinginu sko mm -hmm. ekki, ekki í þjóðræðgagreislinni en, en hérna að, að sko almennt komast þeir aðeins sem að fjalla um, um líðræðu mannréttindu og ríkjari sem ég hef lesið mitt um þetta komast að því að það sé ekki, eh, það sé ekki mjög líðræðislegt að, að gera kröfur um einhverja sérstakka þáttöku í þjóðræðgagreislin það er, svo er það svo sem svo sem annar, Nei, það annar líka, spurningum, það er um- svo sem annar handlegur líka bindandi eða ekki bindandi hvernig getur þjóðratkvæðagreysla sem fer kannski 51-49 hvort sem það er mikilega lítil þáttaka uh, síðan er kosið nýtt þing þar sem að viðkomandi þingmaður er ekki bundin af neinu öðru heldur að sinni samfæringu eins og Frosti Bendi hérna áðan og samvisku að hvernig er hægt að, að, að ætlas til þess að viðkomandi þingmaður greiði þá atkvæði gegn sinni samfæringu ég, vegna þess að ég, það, er, það, er, það munaði þremur atkvæðum í, í þjóðratkvæðagreyslu. Mér finnst þetta að vera, nei, vera partur af spurningunum. Það er alveg ljóst að þú treystir ekki til þess, ég treysti mig til þess og það, þá er bara þar grundvallar ágreiningur okkar á mitt og það er líka grund og ég vil bara segja það á þann aftur að út af því að hún tók uh, uh, tók sko fram um Ögmund Jónasson að hann skildi þetta einhvern veginn öðruvísi heldur en ég þetta aðlugunaferli og sem að kalla þér og það er bara grundvallar ágreiningur og um millakar ögmundar um hvernig við skiljum það sem, sem er gott og, og ég og, og sko Þannig ég, ég, ég get bara ekki sagt annað en það að það er alveg ljóst að að það ver, þarf ekki að gera neinar breytingar hér á lögum eða neinu fyrir en að, fyrir en að við erum búin að samþykja þennan samning. Það er alveg ljóst. Alveg við skulum líka átt okkur á því af hverju þetta En hvað er alltaf þessar miljardar sem þarf að koma hérna? Þetta eru nú ekki margi miljardar og þeir þurfa ekki, að, þeir þurfa ekki að koma hinga. Við skulum líka vera alveg gera okkur það, vera með það alveg Já. á kristaltæru. Þeir þurfa ekki að koma hinga. Þeir standa okkur til bóða. Já, eftir og, við erum búin ákveð okkur Nei, nei. Við, og við getum svo, nei, nei, þeir standa okkur til bóða núna, núna. ef að við viljum. En það myndi spilla lífræðslegum prófess, er það ekki? Ég er bara, nú er ég bara, nú er ég nú bara grundvallar ágræningur á milli okkar um það. Um allavega fengið það fram í þessum þætti að þetta er grundvallar spurning. Er og nú erum við komin að síðustu mínútu þáttar eins og við ættum kannski að byrja því að svona íhuga hver svona okkur lokavarð og, og kannski velgjur eitthvað sem þú mútti vilja svona segja í lókin svona til hlustenda, varandi málið svona í heldina? Já, ég vil gætna að segja það svona í heldina að, að, að ég held að þeim er meira sem að fólk veit um Evrópusambundið þeim mun hérna meira verð, sem sagt áttariði á sig á því að, að það er dregin upp af því mikil gríla og mín skoðun er svo að þess vegna eigi samningaviðræðunar að fara fram fyrir opnum tjöldum og eins mikið og hægt er mm -hmm. og við erum með frábæran eh, hérna aðalsamningamann mm -hmm. og hann er núna sko að ferðast hér um hann hefur verið hjá Sveitafélónum og, og ég held að hann komi hvar sem hann er byðnum mm -hmm. og skýrir frá því hvað er að gerast akkurat núna í samningavirðanum og ég hef trú á því að hann muni verða það í þetta einu og halva eða tvö ár sem að tekur að, að, að ganga frá þessum samningi og það held ég að, að fólk ætti að hugsa um að afla sér sem mestrar, þekkingar og vittnesku um það hvað er í gangi. Og við reynum að hjálpa til við það í þessum þætti og þakka þér fyrir að koma í þáttin til þess að segja okkur frá segðan. Þú Ragnar, eru eitthvað lókum? Já, ég er algjörlega, nú er ég, get ég verið sko, fullkomlega sammála valgerði að, að líkillin að þessu öllu saman eru upplýsingar og svo kemur að grundvallar ágruninum vegna þess að ég held að því meira sem að fólk kynni sér Evrópusambandið og hvernig hagsmunir okkar færu þar, því samfærðar verður það um það að þetta hendar ekki íslenskum hagsmunum. Þannig að, að ég held að við getum saminast um lokaorðin að hvetja fólk til að kynna sér þessi mál vegna þess að þetta er mjög mikilvægt. Það sem að mér finnst vera kannski sorglegast í þessu og kemur kannski eftir á pólitiska baklandurinn sem mér finnst skorta, mm -hmm. er það að við skulum núna á þeim tíma sem að við erum að, að byggja hérna upp Íslands samfélag eftir þá erfilega sem við erum að, að búin að gangi gegnum, að þá sé Íslenska stjórnsíslan svo upptekinn af allt öðrum hlutum en hún á að vera að, að einbetja sér aðeins um þessa myndir og það er þess vegna sem að ég myndi helst kjósa þessi umsókn verði, verði lögtill líðar, síðan getur við tekið það upp aftur ef að, ef að mönnum sínir svo en ég myndi óska þess að tími okkar núna færi frekar í það að, að byggja hér upp aðrunumtækifæri og, og, og tækifæri tím, er, á Íslandi en nú er, nú er okkar sambandinni skapar mörg aðrunumtækifæri og mun hjálp okkar Já, og, en nú verði ég að staðbyggur við getum ekki klára þetta það er kannski tækifæri sem við viljum ekki Við verðum að stappa núna áður en að lengra haldið og, og ég bara þakka ykkur innilega fyrir komin í þáttin ESB neðið já og ég er alveg vissum að við ættum að fá okkur aftur báða tvær setna þar eh, margir þætti framöndan eh, Þakku um Jóa Takkirmanni fyrir tækni stjórnina og við verðum hérna aftur næsta 50 dag